Allo opex exonco theisa ten gastera. Allo opex limotusa hos etheasato entini duos coilomati artus cae crea hupotinon poimenon catalelemena tauta eiselthusa catefagen. Exonco theisa de ten gastera epeide uc e dunato exelthein estenas de kai o dureto hetera de alopex tai de parius hos e autes ton stenagmon prosetus e punzaneto ten aitian mathus de tag genemen pros auten alla meneteos suen tauza heos an toiaute genei hopoia usa eiselthes, cae huto arae dios exeleusei. Ho logos de loi hoti pa ton pragmaton ho chronos dialuei.